Lielais un mazais es. Ego, jeb mūsu mazais es, ir ļoti ierobežots. Tas pastāvīgi meklē kaut ko ārpus sevis. Ego daba būt neapmierinātam. Ego vienmēr ir neapmierināts ar to, kas tam pieder, un ar to, kas viņš ir, jo jūt, ka patiesībā alež atrodas kaut kur citur – Lielais es nemeklē, jo sevi ietver visu. Mēs nevaram aprakstīt šo universālo es ar prāta priekšstatu palīdzību. Vienīgi savā tiecībā varam to aptvert. Mazais es vienmēr liek mums just, ka esam ļoti svarīgi kā individualitātes. Taču, ja mums rūpēs tikai sevis pilnveidošana un ignorēsim pārējo pasauli, tad arī būsim pazuduši. Mūsu lielākais es saka, ka piederam bezgalīgajam, mūžīgajam un nemirstīgajam. Saplūstot ar absolūtu, gādājam arī par Dieva radības augstāko pilnību. Raugoties cauri savai patiesai vājībai, lepnuma ugunskalnam, esi gatavs atklāt savu patieso spēku, mīlestības vienotību